А здравствуйте. Мене звати Дройсман Дмитро Леонідович. Ми ми вчора е, через е, е, приблизно о 9 годині вечора через вашого чергового внизу передавали заяву про проведення демонстрації завтра. Нам сказали, що сьогодні позвонити по цьому номеру і дізнатися, під яким номером вона зареєстрована, тому що черговий вчора. Не під яким номером вона не зареєстрована ми що вам потрібно Київську міську адміністрацію заносити внутрішню політику і там приймати заявки. Ми не маємо права приймати ваші заяви. Ви розумієте це? Ми її прийняли, тому що ми відмовити не можемо вам. Ну ці всі заяви на проведення даних зараз ви повинні заносити Київську міську адміністрацію наших. Шановний, шановний, е, як ваше ім'я по батькові? Скажіть, будь ласка. Руслан Леонідович. Руслан Леонідович, дивіться, е, відповідно до Копію, конституції. я- я вас розумію. Ми, коп, ми копію де зареєструємо? Перше я відділ сьогодні вихідний день, немає реєстрації. Вам треба було чергову частину, хто там зареєструє. Я не приймав цю заявку. Ну, Я знаю, що ви приносили. Мені черговий, який ставав з він говорив, що копію принесли, копію вашої заявки для інформації ми зробили. Розумієте? А тобто там вона зареєструється завтра днем тільки може з утра зареєструється, коли люди вийдуть на роботу. Ну вихідний день, ви розумієте? Ну я розумію, просто у нас завтра акція о 10 годині. Е, і ми ми вважаємо, що ми все повідомили відповідно до конституції, тому що там сказано в органи виконавчої влади або місцевого самоврядування. Тому ми і подали міліцію як в орган виконавчої влади. Я вас тільки одне хочу попросити. Якщо ви вже для для інформації взяли, я не знаю, який там район в Воздухофлотському проспекті е, обслуговують. Може, ви просто їх їм по факсу проінформуйте, що завтра ця акція біля посольства буде ну щоб вони просто для відома це прийняли, тому що ми обов'язково завтра будемо її проводити. Я вам ще раз повторюю. Ми для інформації цю заявку, копію цієї заявки зробили. Хорошо, все, спасибі, до побачення. Соломінський район буде в курсі, ви не переживайте. Спасибі, до побачення. Щасливо. До побачення.